Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բ. Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Ծիծեռնավանք կամ ծիծեռնակավանք ըստ ավանդության հենց այստեղ է թաղված Պետրոս Արաքյալի ճկույթը, որից էլ վանքը ստացել է իր անվանումը։ Հին հայերենում ծիծեռն կամ ծծեռն նշանակում է ճկույթ։ Ծիծեռնավան կամ Սուրբ Գևորգի գեղեցին գտնվում է Հագարի գետի Աղավնովտակի աչափին։ Այն Հայաստանի նշանավոր ուխտավայր եկեղեցիներից է, կառուցված համանուն գյուղի հյուսիս արևմտյան եզրին։ Եկեղեցու ճշգրիտ թվագրումն է 4-ից 6-րդ դարեր։ Վերադառնանք անվանց ստուգաբանությանը։ Միջնադարյան ներփողներից մեկում Ծիծեռնավանքն անվանվում է Մատնևանք, ինչն անկասկած առնչվում է Սրբի մատի այստեղ թաղված լինելու առասպելին։ Ուշագրավ է, որ Սուրբ Խաչի Գերեվարման եւ Հերակլ Կայսեր կողմից 614 թվականին այն Երուսաղեմ վերադարձնելու հայկական ավանդություններում Քրիստոսի խաչելության խաչապայտը կոչվում է նաեւ Ծիծեռնախաչ, կա նաեւ այլ կարծիք համաձայն որի վանքն իր անվանումը ստացել է ժողովրդի սիրած եւ պաշտամունքի առարգա թրջնի Ծիծեռնակի անվանումից։ Ուշագրավ է Ծիծեռնավանքի հետ կապված մեկ այլ առասպել, համաձայն որի եկեղեցու շինարարության ժամանակ օծը թունավորում է հարյուրավոր մշակների համար մեկ կացայում եփված ճաշը։ Այդ տեսնելով միագրավ թևածում եւ զգուշացնում է մարդկանց, սակայն վերջիններս չհասկանալով թռչնի վարքը, սատկացնում են նրան։ Այնուհետև իրազեկ դառնալով եղելությանը ագրավին պատվով թաղում են։ Տեղը կոչում ագրավի գերեզման, իսկ եկեղեցու պատին քանդակում օծի պատկերը։ Հավանաբար այս ամանդության համար հիմք է ծառայել կենտրոնական նավի հյուսիսային մույթերից մեկի իրար փաթաթված 3 օծերի եզակի հարթականդակը։ Եկեղեցին պատկանում է Երանավ Բազիլիկ եկեղեցիների շարքին։ Ունի ուղանկյուն հատակագից, 4 զույգմույթեր, արտաքուր շեշտված միջին նավ։ Ներկայիս ծիծեռնավանքն իր վրա կրում է մի քանի շինարարական փուլերի ազդեցություն։ Ըստ որոշ կարծիքների ծիծեռնավանքի տեղում սկզբնապես եղել է հեթանոսական տաճար, որը քրիստոնեության ընդունման հետևանքով վերածվել է եկեղեցու։ Ծիծեռնավանքի բազիլիկի կարևոր առանձնահատկությունն արևմտյան ճակատում մուտք չունենալն է, որը հատուկ է հեթանոս տաճարներին եւ բնորոշ չէ բազիլիկ եկեղեցիներին։ Ինչպես նաեւ հայկական ճարտարապետության մեջ եզակի է խորանի վերևի կամարակապ սրահը, բեմում լուսամուտ չունենալը, թաղակիր կամարների բացակայությունը եւ այլն։ Ծիծանավանքը բարգավաճել է 17-18-րդ դարերում, երբ կառուցվել են Փարիսպը, կամարակապ մեծ դարպասով, հարավային կողմում սեղանատունը, դատավարության սրահը, նորոգվել եկեղեցին։ Մեծ ուխտատեղի է եղել, որտեղ համբարձման եւ Սուրբ Խաչի տոներին ողջ Սյունիք եւ Արցախ նահանգներից բազմահազար ուխտավորներ են այցելել։ Ծիծեռնավան գյուղը եւ եկեղեցին Ցիցիրնա Վանգ անունով հիշատակվում են ռուսական կայսրության ժամանակ կազմված փաստաթղթերում եւ քարտեզներում։ 19-րդ դարի վերջերին Ցիցեռնավան գյուղում բնակվում էին 70 տուն հայ եւ 30 տուն վերաբնակեցված այլազգի բնակիչներ։ Իսկ 19-րդ դարի սկզբներին 25 տուն հայեր եւ 100 տուն մահմեդական քրդեր, որոնք գյուղը վերանվանել են Զեյվա։ Միջև Արցախի ազատագրումը Ծիծեռնավանքը ադրբեջանցիները դարձրել էին գոմ եւ հատակն ամբողջությամբ քանդել։ Վերջին պատերազմից հետո այն կրկին օկուպացվել է։